Pa dakle, prije svega šta je Kur'an? definicija Kur'ana. Ima li neko od vas da bi rekao? Slušali ste, čitali ste, šta je Kur'an? Možete reći svojim riječima. A ako neko zna definiciju, još bolje. Nekog od učenjaka. isto malo skratio. Fino počeo i preskočio na kraj. Imali neko još? Da poznaje neku od definicija. Ovo, dakle, može svojim riječima, kako je prethodilo. Hm? Najčešće definicija Kur'ana koja se spominje <clears throat> jeste da je Kur'an Allahov govor Al-Kur'anu kelamullah da je Kur'an Allahov govor Al-Munazzal ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam onaj koji je objavljen Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Al-Mutaabbedu bitilavatihi ona ih s čim učenjem se čini ibadet ili čije učenje ibadet. Dakle, Kur'an je Allahov govor koji je objavljen njegovom poslaniku, čije učenje ibadet. Svaka od ovih stavki je bitna ukoliko stanemo pa razmislimo. I svaka od ovih stavki nas postiče da se pozabavimo više Allahovom knjigom. Mu'điza je sa svojom najkraćom surom. Nadnaravan je sa svojom najkraćom surom. Dakle, čak i najkraća sura. Niko nije u stanju mogućnosti da dođe sa takvom sličnom surom. Dok smo imali komentar ovih zadnjih sura iz Amme Džuza, vidjeli smo koja je najkraća sura. Najkraća sura je sura El Keuter. Imaju dakle tri sure, sa tri ajeta. To je sura Nasr, to je sura Keuser i to je sura Valasr. Međutim, gledajući na broj riječi i broj harfova, najkraća je sura El Keuser. Inna tajnak. Pa dakle, on je mođiza nadnaravan i sa svojom najkraćom surom. Prenešen je do nas mutevatirom, predajom koja je mutevatir, dakle u svakoj generaciji od Allahovog poslanika alihi salatu osam do nas postojalo mnogo učača Kur'ana, mnogo hafiza i to učenje se prenosilo s koljena na koljeno. Zapisani između dvije korice mushafa, ovo što imamo pred sobom je mushaf, u njega je zapisan Kur'an često možemo čuti, jel tako, od onih koji ne vode računa u svome jeziku, pa govore, pa kažu mali Kur'an. Ne može se reći mali Kur'an. Možeš reći mali mushaf. Možeš reći mushaf džepnog formata, ali da kažeš mali Kur'an, čuo si Kur'an je Allahov govor. Ne možeš reći mali Allahov govor. Subhanallah. Pa se kaže zapisane između korice, dvije korice mushafa, odpočinje sa surom El-Fatiha i završava sa surom En-Nas. Tu definiciju najčešće spominje. Dakle, Kur'an je Allahov govor objavljen njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, treba dakle naznačiti Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, jer je bilo drugih poslanika kojima su objavljivane druge knjige, Kur'an je Allahov govor koji je objavljen njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, čije učenje ibadet, mođiza je sa svojom najkraćom surom, prenešen je do nas mutevatir predajom, čuli smo šta je mutevatir predaja, zapisani između dvije korice mushafa, otpočinje sa surom El Fatiha i završava sa surom El Nasr. Kao što reko, svaka od ovih stavki trebala bi da podstakne vjernika i vjernicu da se malo više pozabave. Kur'an. Kada samo čuješ, Kur'an je Allahov govor. Trebao bi i trebali bismo svi mi da se ostavimo svakog drugog govora. Kada znamo da je Kur'an Allahov govor. Zašto ponavljati, spominjati drugi govor, a ostavljati Allahov govor. Kur'an je najbolji govor. Naši prethodnici Selef govorili su, subhanallah, vrijednost Kur'ana nad svakim drugim govorom je poput vrijednosti Allaha nad svakim stvorenjem. ne može se porediti. Bilo ko od stvorenja, makar to bila najveća Allaha dželovala stvorenja, ne mogu se porediti sa Allahom. Isto tako, bilo čiji i bilo koji drugi govor ne može se porediti sa Kur'anom. Zato doće spomeno, to je nama i poznato. Naši prethodnici, ashabi su govorili ko tvrdi da voli Allaha, neka se okuša sa Kur'anom. Onoliko koliko mu je Kur'an na usnama, koliko govori Kur'anom, toliko i voli Allah. Jer je Kur'an vrijedan kod čovjeka onoliko koliko je vrijedan kod njega njegov, njegov gospodar. <clears throat> Kur'an je dakle, kako rekao, Allahov govor. I to je najbolji, najbolji govor. To je najjasnija knjiga jer je objavljena od Allaha subhanahu wa ta'ala mudrog i hvale dostojnog. On je Allahovo uže, on je onaj koji upućuje zalutale na pravi put. U njemu, za razliku od drugih govora, nalazimo istinu i samo istinu. U njemu nalazimo govor o prethodnim narodima, onome što je prošlo i onome što će doći, što nećemo naći ni u čijem drugom govoru. Koja je vrijednost Kur'ana, koja je odlika Kur'ana, zbog čega treba da više živimo sa Kur'anom. Kur'an nam govori istinu i samo istinu. U svakom drugom govoru ima i neistini. Poznato vam je, spominjao sam taj detalj, Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, da je 30 godina pisao svoje dijelo Risala, spominjao sam. Ar-Risala, iz usuli fiqha. Njegov učenik Al-Muze nije toliko sjedio, učio kod njega i to je učenik koji je najviše proširio šafijski mezheb. Kaže, 30 godina sam sjedio sa imamom Šafijom, svaki dan smo iščitavali to dijelo Ar-Risala i govorio je, izbriši ovo, dodaj ovo. Ovo stavi prije, ovo stavi posli. Da bi nakon toliko godina rekao, pa dokle više? Dokle ćemo više mijenjati ono što si zapisao? Pa kaže imam šafija, jedino Allahova knjiga, u njoj nema izmjene. I ona nije podložna mijenjanju. U njoj nema sumnje. Svaka druga knjiga podložna je ispravci i grešci. Pa treba da budemo ponosni što imamo takvu knjigu. Knjiga koja govori istinu, pa dakle i onome što nas čeka u budućnosti, što nećemo naći ni u jednoj drugoj knjizi, u drugim knjigama su nagađanja. Možda, možda, u Kur'anu zasigurno ono što stoji da će se desiti, sigurno će se, sigurno će se desiti. Ko bude govorio Kur'anom, govorit će istinu. Ko bude pozivao Kur'anu i Kur'anom, pozivat će na pravi put, sigurno. Zašto treba da živimo, zašto treba da nam je Kur'an najviše na našim usnama, i da najviše Kur'an izlazi iz naših usta zato što je to istina. Ako hoćeš da govoriš istinu, govori Kur'anom. Ako hoćeš da pozivaš istinu, pozivaj Kur'anom. Zato zasigurno onaj koji se bude uzdizao od Kur nad Kur'anom ili okretao od Kur'ana, Allah će ga poniziti. Onaj koji bude tražio uputu mimo Kur'ana, Allah će ga na stramputici ostaviti. Istina, uputa jeste u Kur'anu jer je Kur'an sušta istina. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu samom opisuje, opisuje Kur'an sa mnogim osobinama, mnogim svojstvima, što jasno govori da mu nema sličnog govora što jasno daje do znanja da Kur'anu nema sličnog govora, kao što i kaže Jalla وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ A ima li nekoga da to bolje istinitije govori od Allaha? Nema. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima nekoliko samo ajeta Allah subhanahu wa ta'ala ovako u suri El Maide 15. i 16. ajetu spominje mnoge osobine Kur'ana. Dakle, govori o Kur'anu. Pa kaže, kad džaeku min Allahi nur. Došao vam je od Allaha. Dakle, Kur'an je od Allaha. Nur, svjetlo. Wa kitabun mubin, jasna knjiga. Jehdi bihi Allahu men itteba ridvanehu subul selam. Allah njime onoga koji teži Allahom zadovoljstvu upućuje na puteve spasa. On je od Allaha, on je svjetlo, on je jasna knjiga, Allah njime upućuje na puteve spasa wa yukhrijuhum min al-zulumati ila nur iz tmina iz stramputica izvodi na pravi put svjetlo bi idni wa yahdihim ila sirati mustaqim i ukazuje ljudima na pravi put Kaže Jalla Vala u suri Nahl 89. ajetu وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ I mi smo ti objavili knjigu koja je pojašnjenje za sve. Ili u kojoj je pojašnjenje svega. وَهُدَا وَرَحْمَ وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ I on je uputa i milost i radosna vijest za muslimane. Ako tražiš uputu, ako tražiš milost, naćeš najbolje pojašnjenje puteva do milosti u Allahove knjizi. Ako hoćeš da budeš obradovan, naćeš u Koranu kako do te, do te radosti. I Allahov poslanik Alihi Salusan također opisivao je i uglavnom su to hadisi koji govore o vrijednostima učenja Korana, koji govore dakle istovremeno i o vrijednosti samog, samog Kur'ana. Pa jedan od hadisa koga bilježi imam Tirmizi Abu Daud, imam Ahmed i mnogi drugi hadis je dobar. Kaže poslanik alihi salatu wasalam kako prenosi Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhuma da će se reći sahibul kur, sahi, li sahibil Kur'an, dakle ono, onome koji se družio s Kur'anom. Svakako, dakle, učio ga, pamtio ga, sebe izgrađivao po njemu, radio po njemu, pozivao po njemu, to se misli na sve. Sahib Jel tako često se spomnio, učimo Kur'an, ashabul dženne, ashabul nar, kaže se za stanovnike dženneta i stanovnike vatre, koji se dakle neće odvajati od dženneta, niti drugi će se odvajati od vatre džahnema. Pa kada se kaže sahib, misli se dakle onaj koji se nije odvajao od Kur'ana. Hm? Pa će se reći ikra, uči, vrqi i penji se, uči ratil kema kunte tu ratil, onako kako si učio na, i pogledajte dakle ovdje doće, ako Bog da govori o tome, ratil uči pravilno, kao što si ga pravilno učio, jeli, na Dunjaluku, doista tvoje mjesto je kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Reći će se onome koji se družio, nije se razdvajao od Kur'ana. Uči pravilno i penji se. Uči ga pravilno kako si ga pravilno učio na dunjavku. I kažu učenjaci, kažu komentatori ovoga hadisa, pojašnjenje i doista je tvoje mjesto kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš, kažu u stvari kako ga proučiš. Ne misli se u mushafu, u Kur'anu ima preko 6000 ajeta i sad 6000 deređa. 6000 mjesta. I sad ti učiš, ako si hafiz, proučiš cijeli Kur'an, znači koliko ima ajeta, toliko ne. Već kažu onako kako si, ovdje su stepeni po kvalitetu učenja, kako si učio Kur'an. Slabije, bolje, dobro, odličan hafiz bio, vješ bio u tome, tako će biti stepeni. Pa Allah, Allah najbolje zna. I mnogi drugi, dakle, hadisi u kojima se spominje vrijednost, vrijednost Kur'ana. Da ne spominjemo, da ne bismo odužili. Je li tako? E, spominje se u hadisima da se nikada ljudi neće okupiti u jednom mjestu, u jednoj kući od i kuća, da uče i izučavaju etedara sune, da uče i izučavaju, proučavaju Kur'an, a da se neće meleki spustiti kod njih. Ovo nije rečeno ni za koji drugi govor, čak ni za hadise. Ovo nije rečeno čak ni za hadise, da sjedimo, da izučavamo hadis, pa da je dakle spomenuto spuštanje ovih blagodati, četiri. Samo radi izučavanja Allahove knjige, Kur'ana, da se spuštaju meleki, da se spušta smiraj, da se spušta Allahova milost i da Allah spominje sve jednog prisutnog. To sve govori o vrijednosti Allahovog govora i našoj potrebi da se što je god moguće više družimo sa Allahim govorom. Zatim nije rečeno ni za koji drugi govor da je dozvoljeno čovjeku zavidjeti na njemu, je li tako? Već je rečeno da je dozvoljeno zavidjeti samo dvojici onome koji pamti Kur'an, radi po njemu i onome koji ima imetka i udjeljuje ga na Allahom putu. Nije rečeno onaj koji pamti kutubu site, hadise i ostalo. Onaj koji pamti Kur'an i mnogi drugi, mnogi drugi hadisi. Smiraj se spušta illa nezalet alejhimu sakine wa vašijet humu rahme wa hafet humu l-melaike wa zekerahum Allah fima inde a da se na njih neće spustiti smiraj da ih neće obaviti Allahova milost da ih neće nadkriliti meleki i da ih Allah neće spomenuti kod sebe po imenici tako je došlo u hadisu kod imama muslima 2699. Spominje se od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu talan da je govorio da ko hoće da ga voli Allah i njegov poslanik da on voli Kur'an. Pa je govorio men ahabbe en yuhibbehu Allah wa rasulah wa rasulu fel janzur onaj koji želi da ga zavoli Allah i da ga zavoli poslanik, neka pogleda fa in kana yuhibbu al-Qur'an, ako bude volio Kur'an, onda neka zna da i njega voli Allah i poslanik. Sigurno. Allahu dželle vala je najdraži njegov govor. Ako ti budeš volio, Allahov govor je dio Allaha. Allahu govor je, Allah je govorio o njime, to su njegove riječi. Zato je Allahu i najdraži zikr Kur'an. Pa, pamtiš nešto iz Kur'ana, kad god si u prilici, u autobusu, u autu, voziš auto, radiš nešto za mašinom, uči Kur'an. Ako ti nije potrebna neka koncentracija u poslu da se moraš skoncentrisati na posao, već voziš i ostalo, uči Kur'an. To je Allahu djelavala zasigurno najdraži, najdraži zikr. Zatim nešto od vrijednosti učenja Kur'ana. Zasigurno učenje ovakvog govora, Allahovog govora koji je muđiza nadnaravan i sa najkraćom surom, sa ajetom. Sa ajetom. Je jedan od najboljih ibadeta. Učenje Kur'ana zasigurno je jedan od najboljih, najboljih ibadeta. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da učimo Kur'an. Pa kaže na mnogim mjestima U suri Muzemmil kaže Fakra u mate jesera al Kur'an. Učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Ne bili ste što više učili Kur'an. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao u imperativu, zapovjednom načinu. Kako se bilježi kod imama muslima o debu umami, radijallahu anhu da je čuo Allahovog poslanika alihi salatu sam da kaže ikraul Kur'an, učite Kur'an, jer doista će on doći kao šefa kao zauzimač za oni koji su ga učili, za onoga koji ga je učio. Kur'an će se sutra doći zauzimati za tebe. Sutra kada sve veze budu pokidane, kada niko neće imati zaštitnika ni pomoćnika mimo Allaha dželovala, doće Allahov govor. Učite Kur'an. Međutim, kad god se kaže učite Kur'an, pamtite Kur'an, budite sahibi Kur'ana, to se misli sve. Čitanje, učenje, izučavanje, hivzanje, rad po tome. Ne samo dakle da učiš, nije samo da naučiš da nahifzaš i da ostaviš. U drugim hadisima se spominje tako da će doći post i Kur'an na sudnji dan. Pa će post govoriti o sebi, a Kur'an će govoriti o sebi. Kur'an će se zauzimati za onoga koji ga je kako učio. Kaže, ja sam ga odvratio od noćnog spavanja. Nije noću spavao, klanjao sa mnom. Učio mene na namazu. Dakle, ne samo naučiti hafiz biti, da se zna da je neko hafiz, ovdje onda ići i ostalo. Ne, već dakle živjeti po tome. Za takve će doći Kur'an se i zauzimati. Ne dakle onaj koji ima senede, onaj koji ima i džaza i ostalo, a ne radi po tome. Možda ga neki dio iz Kur'ana i proklinje. Zatim, Allahov poslanik alihi salacom govori, nagovještava obećava ogromnu nagradu za učenje Kur'ana i svima nama dobro poznat hadisi često na predavanjima iz tefsira spominjali smo je li tako taj hadis koga bilježi imam Tirmizi i mnogi drugi da je rekao poslanik Alihi Salocam kako nam prenosi Abdullah ibn Mas'ud ko prouči jedan harf iz Allahove knjige njemu pripada jedno dobro dijelo a dobro dijelo se vrednuje sa deset dobrih dijela. Ja ne kažem da je elif, lam, mim jedan harf, već je elif harf, lam harf, mim harf. Kao što je Allah poslanik alihi salatu sam rekao i obećao da onaj koji bude tečno učio Kur'an, onaj koji bude pravilno učio Kur'an, koji bude vješt u tome, koji se poduči i bude učio Kur'an pravilno, onako kako je objavljeno, onako kako je prenešeno učenje Kur'ana od Allahovog poslanika Ali i koji bude učio po teđvidu, da će biti sutra u skupini Meleka, da će sutra biti sa Melekima pisarima u njihovom društvu. Pa je rekao poslanik Ali Salatu Veselam, kako se prenosi od naše majke, majke vjernika Ajše radijallahu anha, a bilježe imam Buharija i muslim i mnogi drugi nakon njih, el mahiru bil Kur'an ma seferat il kirami il berara, onaj koji je vješt u Kur'anu, on će biti sa plemenitim melekima, pisarima, a onaj koji uči Kur'an i griješi za mucku je, njemu pripadaju dvije, dvije nagrade nagrada za borbu, savladavanje, napredovanje, jeli, i nagrada za, za učenje. I, dakle, brojni drugi tekstovi, Allah subhanahu wa ta'ala hvali u svojoj knjizi u Kur'anu one koji uče Kur'an, koji rade po Kur'anu, koji žive po Kur'anu, takvi se nadaju, imaju pravo da se nadaju, ha, tijaraten lentebur, trgovini sa Allahom koja neće propasti. Oni koji uče Allahovu knjigu i žive po Allahove knjizi, pamte je u svojim prsima i rade po tome, oni se mogu nadati trgovni, kaže Đalevala, koja neće zasigurno proći, neće zasigurno propasti. Zbog svega ovoga, zbog samog Kur'ana, to je Allahov govor, zbog ogromnih vrijednosti, ali tako tamo sa djecom kad sam učio, spomnio sam brojne vrijednosti za učenje Kur'ana mimo ovih. Spomenuli smo neki desetak vrijednosti. Zbog svega toga neophodna je potreba da se podučimo učenju Kur'ana. Da se podučimo učenju Kur'ana. I islamski učenjaci kažu da je el el'ini obaveza svakom pojedincu, svakom muslimanu i muslimanci da znaju teđvid, da znaju učiti Kur'an po teđvidu. Dok je vađib ili fard kifaje da ljudi podučavaju druge teđvidu. Učiti Kur'an po teđvidu je obaveza. Da učiš po teđvidu je obaveza. A da poznaješ tu disciplinu u detalje pa da drugima prenosi znanje i da druge podučava što je obaveza nekolicini muslimana, neko od muslimana mora da zna kako bi grijeh bio spao sa svih kako svi mi ne bismo bili griješni. Neko nas mora podučavati kao što je većina većina nauka takvog propisa. I Allahov poslanik alihi salatu wasalam je dostavljao Kur'an. Allah dželavala je tražio od njega da dostavi Kur'an i dostavljao je. I od nas dakle treba da bude onih koji će dostavljati Kur'an. I na takav način je Kur'an do nas došao, dostavljanjem. Pa je ka, rekao Jalla Vala u suri Al-Majde, ja ayuhar rusul bellig ma, ja ayuhar rasul bellig ma unzile ilik. O poslaniče, dostavi ono što ti se, što ti se objavljuje. Zatim je u tom cilju Allahu poslanika alihi salavcom rekao da su najbolji oni koji nauče Kur'an. Hayrukum men ta'allama al-Qur'an thumma 'allamahu najbolji od vas kada se kaže ima hadisa dobar dio hadisa koji odpočinje na ovakav način hayrukum najbolji od vas kod Allaha i dobro bi bilo kada bi se neko pozabavio i skupio ove hadise u ovom hadisu je došlo najbolji od vas kod Allaha jeste onaj koji nauči Kur'an a zatim druge podučava njemu koji nauči učiti Kur'an kako treba po teđvidu, a zatim podučava druge. Poznati je, je dobro hadis kad se tamo govori o ženama i braku, hajrukum, hajrukum li ehlihi. Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj supruzi. I takvih hadisa ima mnogo. Ovdje kod Kur'ana, zbog Kur'ana, kaže najbolji od vas jeste onaj koji se poduči Kur'anu, a zatim druge podučava kako bilježi Imam Buhari. Zatim Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi od poslanika alihi salacom da kaže da onaj u čijim prsima nema ništa od Kur'ana da je poput porušene, razvaljene kuće u kojoj niko ne boravi u takvoj kući neće niko boraviti. Pa isto tako, dakle, onaj koji u svojim prsima, jeli, ne pamti ništa iz Kur'ana, nije se podučio Kur'anu, ne pamti ništa iz Kur'ana, teško da može smira i rahat luk srća da borave u njegovim, njegovim prsima. Zatim, zašto trebamo se podučavati Kur'an? I zašto je važno podučavati se Kur'anu? zbog Allahov govora, zbog jeli, vrijednosti, zbog samog propisa da učimo pravilno Kur'an, jer kako rekao na početku kad sam govorio definiciju, rekli smo el muta'abbed bitilavatihi, čije je učenje ibadet. Ako je učenje Kur'ana ibadet, ibadet da bi bio primljen kod Allaha mora ispuniti dva uvjeta, da se uči iskreno radi Allaha i da se konkretno kada govorimo o učenju Kur'ana, uči kako je učio poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. Kao i svaki ibadet, namaz, post, ne možemo namaz klanjati kako mi hoćemo, postiti od do kako mi hoćemo, već onako kako je to prenešeno od njega. Da bismo se mogli nadati kabulu, prihvatanju kod Allaha. Isto tako i učenje Kur'ana. Ako se kaže da je učenje Kur'ana ibadet naprotiv, min ajalli ibadat, jedan od najboljih ibadeta, onda i on se mora učiti kako ga je učio poslanik Alihi Salsan. Zbog toga se moramo podučiti teđvidu. Zbog čega još, subhanallah, došao je poseban hadis kojeg nije lahko doslovno kratko ni prevesti. Došlo je hadis koga bilježi imam Ahmed od Enes ibn Malika radijallahu talan da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam a ovaj selmi će mi pomoći prevest inne lillahi ehlin minan nas faqila men ehlullah fihim doslovan prijevod bi bio doslovan prijevod ali rekao ne može se baš tako doslovno prevesti ehl u arapskom jeziku znači porodica Čuli ste. Femen ehlullah. Kaže poslanik Alihi sallam, doista među ljudima Allah ima porodicu. Odnosno, reko, ne može se tako prevesti. Odnosno, nama su, jel tako, najbliži ljudi, naša porodica. Nama najbliži i nama najdraži. Babo, majka, žena, djeca. Najdraži. Ovdje se želi ta poruka doista među ljudima postoje posebno bliski Allah. Ko su ti? Femen Allah. Ko su ti poput porodice? Ko su ti najbliži Allahu? Pa kaže ahlul Kur'an. Hum Allah wa khasatu. Oni koji se druže sa Kur'anom. Oni koji se okupljaju oko Kur'ana. Oni koji žive sa Kur'anom. Ahlullah. Allah sljedbenici Kur'ana. I njegovi, to su njegovi posebni robovi. To nas sve postiče, ali opet rekao da se uči Kur'an kako ga je učio poslanik alihi salatu wasalam. Kada se kaže sljedbenik Kur'ana, misli se dakle da naučiš, da učiš, da pamtiš, da živiš, da radiš po tome. Nekoliko adaba prilikom učenja Kur'ana. u tefsirima, ko nema tefsir, neko, ko nema ovaj teđvid, neko uzme. Ko nije dobio, znači, čija djeca, nema djece, ne dolaze djeca iz znači ti ko još e, svemir imaš. Ko dakle nije uz... Pa na 14. stranici nešto dakle ima već od ovoga što sam, što sam rekao i evo što ću sada. Konkretno dakle ovdje na 14. stranici a ostali sljedeći puta donoste, jeli, ko, čija su djeca dobila, donoste ove tervide, pa ćemo po njemu ići raditi. Neki od adaba učenja Kur'ana i slušanja Kur'ana. Evo, dakle, na 14. stranici, pod broj 1, da budemo iskreni u učenju Kur'ana. Dakle, da Kur'an učimo, učimo, izučavamo, živimo, radimo po njemu radi Allaha hoćemo da budemo na pravom putu, hoćemo da budemo sretni, hoćemo da budemo na jasnom, poput svjetla. Radi toga učimo, izučavamo, živimo, radimo po Kur'anu. Iskreno, radi Allah, radi Allahovog zadovoljstva, radi nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne radi da bi se reklo hafiz, ne radi da bismo bili u društvu posebni, ne radi ovoga ili onoga radi dunjavuka, ne. Već radi Allaha dželovala. To su adabi Kur'ana. I kada se tamo govori o metodama hifza Kur'ana, čuvanja, nau, da se nauči da se čuva Kur'an, spominju se brojne metode, ali kod svake metode na prvo mjesto je iskrenost. Kod svake metode na prvo mjesto je iskrenost. Možda će neko naučiti, ali ne bude li iskren, to će otići. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, onoliko koliko si iskren, toliko i pamtiš. Toliko ostaje pri tebi. Zatim, poniznost, skrušenost i razmišljanje prilikom njegovog učenja. Teško je da mi koji ne znamo arapski jezik razmišljamo onome što učimo, ali da čovjek bude smiren dok učimo da bude skrušen, jer on uči Allahov govor. Allah je govorio o njime. To nije nekakva tamo pjesma, nečiji govor, mudra izreka, pa da čovjek toliko ne pridaje pažnje, nije poniza, nije skrušen. Ne, ovo je Allahov govor. To je dio Allaha. Allahov govor, on je govorio njime. Melek Džibril silazio radi njega obnavljalo s poslanikom alihi salatu sam tolike godine. Poslanik sallallahu alihi sam dostavljao svojim ashabima, oni tabinima, oni tabi tabinima, tako sve do nas. Pa čovjek treba da vrednuje ovaj govor, da bude ponizan i skrušen. Ne možemo koji ne znaju arapski jezik teško da mogu razmišljati, ali ako učimo ovo iz ovih mushafa možemo gledati nakon proučenog ajeta lijevo u prijevodu koliko toliko da znamo šta smo proučili. Bolje manje, ali da znamo. Nego mnogo, obrni hatmu, obrni hatmu, obrni hatmu, završimo deset stranica, proučimo, proučimo džuz, odemo, radimo, možda radimo suprotno onome što smo proučili. Bolje prouči stranicu, pogledaju prijevod. Da znaš šta si proučio. Jer Kur'an je u osnovi objavljen da se živi po njem. Ne može se živjeti dok ne pročitam, dok ne saznam, dok ne čujemo dok vam se ne pojasni. Normalno. Zatim, ako možemo, da ga učimo melodično. A obaveza je po teđvijskim propisima. Da ga uči melodično, dakle da uljepša svoj glas. Zatim pod četiri stoji onaj koji planira dodirivati mushaf, neophodno je da bude pod abdestom. Sad riječ neophodno malo je diskutabilna. Oko toga dakle ima razilaženja kod islamskih učenjaka, ali je u svakom slučaju lijepo. Jer rekao na početku nešto malo o Kur'anu, koliko je vrijedan Kur'an. I šta čovjek zadobiva njime od samog učenja pa nadalje od upute pravog puta, Allahovog zadovoljstva i slično. Pa je zasigurno najpreći da mu se posveti najveća pažnja, da čovjek bude maksimalno čist, što je god moguće više. Pogotovo, dakle, ako čovjek sjedi u kući, dođe u džami, u mesčit, sjedi u mesčitu, zašto ne bi bio pod abdestom? Ali desi se čovjek, ne znam, vozi se u autobus, zaspi, probudi se, daleko putovanje, ima mushaf sa sobom u džepu, zašto ne bi otvorio, šta će slušati onu muziku, drma i ostalo, možeš uzeti mushaf. Razilaze se islamski učenjaci, dakle, po pitanju dodirivanja mushafa, po pitanju učenja mushafa, jeli, da li je obavezan abdest ili ne. Allah najbolje zna i druga mišljenja se uvažavaju, ali ispravnije da nije obavezan. Nema dokaza koji obavezuje na to. Nema u Kur'anu, niti u hadisu. Ali onaj koji kaže trebao bi cijenimo i to mišljenje, uvažavamo i to mišljenje. Stoji nije dozvoljeno dodirivati mushaf onome koji je džunub ili onoj koja ima menstruaciju. Isto, dakle, kako rekao. Hajde, džunub je lakši stepen. I ne bi trebao čovjek, čovjek se može otići okupati, ne može se okupati, nema vode, hladna voda, ovo ono, može uzeti temu. Ako hoće, da uči Kur'an. Dodirivajući mushaf ako hoće. A može da uči jeli, bez dodirivanja. Nema dokaza isto koji to zabranjuje. Nema. A pogotovo dakle za ženu koja je u menstruaciji. Nema dokaza. Pogotovo za ženu u menstruaciji kod žena kod nekih traje kraće, kod nekih traje, traje duže koji se vraćaju na Kur'an i kažu ne u Kur'anu, ima dokaz, vraćaju se na ajete i sure Al-Waqija. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ino dotiču ga osim čisti. Međutim, kada se vratiš na ajet prije i vratiš se na ajet poslije, vidiš da se govori o levhi mahfuzu. Pa Ibn Đarira Taberi, rahimehullahu ta'ala, nakon dvije i pol stranice gdje govori Na koga se misli ovde hu, la lajeme su hu, ne dotiču ga. Ko je ovo ga? Ova zamjenca, na koga se odnosi i ko su mutahrun? Da li se misli na Kur'an i na ljude koji su čisti od dženabeta, žene koje su e, čiste od menstruacije, ili se misli na levhi mahfuz i meleke? pa svodi na kraju i kaže odabrano mišljenje jeste da je riječ o levhi mahfuzu, Kur'anu koji je zapisan levhi mahfuzu i melekima. Ali opet rekao, ako čovjek ima mogućnosti, neće žena sad, prošla je menstruacija, treba se okupati, ne, neće ja se još kupat. Čekat ću ja kad dođe vakat, moram klanjat, onda ću se okupat, a mogu ja i ovako učiti Kur'an. Ne treba, dakle, zbog ove vrijednosti Kur'ana, zbog posebnosti njegove, čovjek treba da izgleda kada ga uči u najljepšem stanju. Zatim, mushaf treba nositi na adekvatan i odgovarajući način i ostavljati ga na njemu dostojno mjesto. Pa ga treba, je tako, gore dignut, popet se na stolicu, pa na stolicu treba staviti tabure i onda na tabure se popeti gore staviti visoko iznad regala da ga niko ne može više dokučiti i zamotat ga u tri peškira. Kur'an treba da bude na visočijem mjestu, da se ne spušta često kod nas, jel tako, u kuhinji, zna biti onaj, jel, ili u trpezari, dnevnom boravku, sto i dole, dakle, ima ona druga polica i zna se dole spustiti Kur'an. I dođe se sjede i dole se noge pruže. Kur'an stoji dole. Nije u redu ostavi Kur'an ovdje, ostavi Kur'an ovdje, nije u redu. Kur'an treba da bude na visočijem mjestu. <clears throat> Kur'an na visočijem mjestu, da nije. Kur'an ako se nosi, da se nosi desnom rukom. Zna se zašto je lijeva ruka, osim oni koji imaju samo lijevu ruku. Allah je iskušao time. Kur'an je od Allahovi svetinja Allahim svetinjama se na takav način daje značaj, prednost. Desna ruka sve što je dobro. Lijeva ruka s njom se jeli, čisti od lošeg. Nije se lijepo igrati s njim što podrazumijeva crtanje slika po njemu, pisanje po njemu i zabave i besposlice. I zabave i bes, besposlice. Čovjek uzme Kur'an i šara po njemu ali zapisivati, ne znam, tefsir značenja ili teđvitska pravila ili sebi zabilježiti čovjek uči iz jednog mushafa, uči iz jednog mushafa, pamti hivza iz njega, pa pogriješi, pa sebi zaokruži. A, ovdje sam napravio grešku, sljedeći puta kada budem ga učio, da ne napravim, da ne napravim tu grešku. To nema dakle smetnje. Ali onako crtati nekakve križiće i ostalo, pisati, jeli, nemoj da pišeš po mushafu, on već napisao, jeli, to je već igra. Opet podavlja se mushaf, uvijek treba biti na vrhu i ne stavljati ništa iznad njega. Sunnet je onome koji uči Kur'an kao i onome koji ga sluša da učine seždu kada se prouči sežda tilavet. Svakako jeli, imaju određene sure gdje se spominje sežda u tim kuranskim ajtima, u tim surama, pa bi dakle trebalo trebalo učiniti, učiniti seđdu, bez obzira čovjek bio u sjedećem ili stojećem položaju, da padne na seđdu i da na seđdi ti laveta prouči, na toj seđdi prouči dakle ono što jeli, uči i na seđdi u namazu i da se jeli, nakon toga digne. Ne bi trebalo dizati glas izbjegavanje bilo kakve igre, zabave, prepirke u prisustvu učenja ili Kur'ana. Zbog općenitog ajeta, jeli, i ovo vrijedi za one koji uče i za one koji slušaju, ne bi trebali, dakle, oni koji slušaju da tamo neki drugi glas puštaju, da izdiže se taj glas iznad, iznad jeli, Kur'ana, kako je došlo, jeli, wa idha kuri al Kur'anu festemi u wa ansitu u lalekum turhamunu suri al araf. 204. majtu, kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte, da bi vam se ukazala milost. kako učiti Kur'an onako kako je učio Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Dakle, pravilno, s pravilima, praktikujući pravila, teđvitska, dužine, idgame, uklapanja, skrivanja, svakome harfu dati njegovo pravo od ishodišta, od susreta sa drugim harfom, šta se dešava s njim, jel i slično sve se to prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Onako kako je dostavljeno nama, pojašnjeno u teđvidu, kako se uči Kur'an, to je prenešeno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa je on, dakle, podučavao svoje ashabe. Preneseno je od Enesa Ibn Malika radijallahu talan da je bio upitan kako je učio Allahov poslanik alihi sallam. Kako je učio? Kako je bilo njegovo učenje Kur'ana? Pa je rekao njegovo učenje Kur'ana je bilo sa dužinama. Učio bi sa dužinama. I učio bi Bismillahirrahmanirrahim. Ja muddu Bismillah. Ja birrahman, ja birrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Učio bi polako i sa dužinama. Od jedne žena Allahov poslanika alihi salusam, od jedne od žena Allahov poslanika alihi salusam, prenosi se da je stajao nakon svakog proučenog ajeta. Zatim je podučavao svoje ashabe. I oni su na takav način kako je on učio, učili oni pa je rekao ko želi da uči Kur'an kako je Kur'an objavljen, neka ga uči kao što ga uči Abdullah ibn Mas'ud. Pa od tih ashaba koji su posebno se podučavali učenju Kur'ana i kasnije prenosili bio je Ubej Abdullah ibn Mas'ud, bio je Ubej ibn Kab, pa je znao poslanik Alihi Salavcan doći pred njih da im prouči da pred njima prouči, poznato je tako da je došao pred Ubeja kada smo govorili o suri Al-Bejine i rekao Allah mi je naredio da je proučim pred tobom. Sura Al-Bejine proučio pred Ubejom. Kažu u komentaru tog hadisa također i također e, kod Abdullah ibn Masuda je došao i rekao uči mi ti preslušavao Abdullah ibn Masuda ovde on učio pred Ubejom sallallahu alaihi wa sallam, učio je pred Ubeju ibn Kabom, a druge prilike je došao kod Abdullah ibn Masuda i rekao uči mi suru An-Nisa, učio je suru An-Nisa. Kažu komentatori, Allah najbolje zna ovim postupkom Allahu poslanika alihi sallam je htio da poduči, da dostavi, da prenese, da se ne može Kur'an tek tako učiti, već se mora pred nekim učiti. Morate neko slušati. Mora neko da te preslušava. Pa je došao i rekao u Beju, Allah mi naredio da proučim pred tobom. Rekao je Abdullah ibn Mesudu, uči meni Kur'an. Zar da ja učim? Kaže, ja volim da slušam učenje drugih. Pa kaže Hafiz ibn Hajar, Allah najbolje zna, to je dakle bila mudrost. <clears throat> Zatim je oporučio da se uzima Kur'an od tih ashaba koji su na ispravan način učili Kur'an. Pa je rekao, jeli, uzmite Kur'an od četverice. Podučite se, podučite se učenju Kur'ana od četverice. Od Abdullaha ibn Mas'uda, od Salima, od Muaza i Ubeja ibn Kaba. Bilo je i drugi ashaba, svakako i drugi, Alija, Omer, Ebu Bekr. Svi su oni učili Ubeja ibn Kaba. Svi su oni učili kako treba. Međutim, uporučio je posebno Ebu Musa Lešar, ili tako, posebno učio Kur'an. Posebno lijepo učio Kur'an. Jel? Dakle, sve nam to govori da je poslanik Alihi Salucam učio, prenosio, preslušavao, oporučivao drugima da se uzme Kur'an na takav način od njih. Ne možeš učiti Kur'an kako ti hoćeš. Već onako kako je on učio, kako je podučio, kako je oporučio da drugi ljudi uzimaju od njegovih, njegovih ashaba, pa tako dakle, takvo učenje je došlo i do nas. I, dakle, za kraj to se jeli spominje, mertebe ili stepeni učenja Kur'ana, načini učenja Kur'ana. Koji sve postoje dozvoljeni način ili stepeni učenja Kur'ana i koji je najbolji od njih? Spominju se tri. Spominje se tertil, tedvir i hadr. Tertil, tedvir i hadr, govori se dakle samo riječi o brzini učenja Kur'ana. Pa je tertil, oni koji spominju samo ova tri, najsporiji vid, način učenja Kur'ana. Prilikom kojeg, kada se uči, svakako mora se, svaki od ova tri načina učenja Kur'ana uči se pravilno. Uči se po teđvidu, kažu kod irhamukillah kod tertila da se uči po teđvidu s razmišljanjem onome što se prouči dakle razmišljajući onome što se uči kao što je Allahov poslanik alihi salacom učio. Tako je Allahov poslanik alihi salacom učio. Kako mu je rečeno, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ I poslanik alihi salacom je tako i učio Kur'an. Rečeno mu je, uči na takav način i on je učio. I poznato mi iz hadisa, gdje se kaže da nikada nije proučio ajete kazne, u kojima se spominje kazna, a da nije zatražio od Allaha utočište od kazne nikada nije proučio ajte u kojima se spominje džennet, a da nije molio Allaha za džennet. Nikada nije proučio ajt koji govori o Allahu, a da nije slavio veličao Allaha. Dakle, razmišljao o tome i, dakle, zikrio. Zatim spominje se treći stepen hadr, dakle, to je brzo učenje. To je brzo učenje po teđvidu, ali dakle nema razmišljanja poput braće koji dođu ovdje, znaju dobro, teđvi i uče brzo, ne obrate pažnju na one koji ne znaju. Znamo mi dobro da ti znaš učit Kur'an fino, po teđvidu, ali uči polahko da se drugi poduči. Dakle, tartil jeste najisporiji, oni koji spominju samo ova tri, jeste najisporiji vid učenja Kur'ana, tečno, s pravilima teđvida. Hadr je najbrži, a tedvir je između. Tedvir je između <clears throat> ali opet rekao znači pravilno neki spominju četvrti stepen tahqiq et tahqiq a to je od sva ova četiri uzimajući obzir dakle njega najsporiji vid i kažu on se koristi prilikom podučavanja. On se ne koristi prilikom učenja Kur'ana. Tahqiq se koristi prilikom podučavanja. Ne prilikom učenja kada čovjek uči sam Kur'an. Jel'i? Jeste, dakle, i najbolje je od Husarija. I moguće, dakle, da ćemo u našim predavima koristiti knjigu od Husarija. Husari, dakle, ima i svoj učbeni knjigu, podebelu knjigu o pravilima teđvida i kiraeta. Dakle, onaj koji hoće da nauči teđvid, izgovor, pravilno, harfova i učenja Korana, Husarija ništa. Dakle, jeste lijepo slušati Mahira, jeste lijepo slušati Mešarija, Nasira, Titamija, svi su oni lijepi, fino uče, melodično, ali to nije za teđvid. To nije za teđvid. Kada ljudi uče brzo, kada ljudi gledaju da razvuku što je god moguće duže iz jednog daha da, tu dakle ima grešaka. Jer on gledajući da uzme daha, napravi grešku u, u harfu.